Bez tih osobina oni se ne mogu smatrati vjernicima ili ne mogu se smatrati dobrim vjernicima. U našem vjernicima prethodnim emisijama, u našim prethodnim emisijama mnogo smo govorili o tim osobinama, najbitnijim osobinama, o iskrenosti, o ubjeđenju, o bogobojaznosti, o strahu od Allaha subhanahu wa ta'ala, o nadiju Allaha subhanahu wa ta'ala, o istinskom osloncu samo na Allaha jalla wa ala, o zahvalnosti Allahu jalla wa ala našem uzvišenom gospodaru. Jedno od bitnih srčanih dijela, jedna od bitnih osobina za svakog vjernika i svaku vjernicu jeste i samo obračun, jeste, kako se kaže u arapskom jeziku, muhaseba. I zasigurno, bez ove osobine teško da bi kod nas mogle postojati druge osobine. Ukoliko ne budemo imali obračuna, ne budemo sami sebe obračunavali, teško da ćemo izgraditi kod sebe i druge osobine, da ćemo biti iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da ćemo popravljati svoje ubjeđenje, nastojati što je god moguće više da budemo ubijeđeni u Allaha Jalla Vala i ono što nam dolazi od njega, strahovati od njega, nadati se njemu, biti zahvalan ukoliko ne budemo obračunavali se, ne budemo preispitivali se kako da spoznamo Allahove blagodati koje nam je Allah Jalla Vala podario i na kraju kako da budemo zahvalni na tim njegovim blagodatima, a u našoj zadnjoj emisiji mogli smo vidjeti da nas je Allah Jalla Vala stvorio zbog zahvalnosti njemu stvorio nas, doveo nas na ovaj svijet, podario nam brojne svoje blagodati da bismo zahvaljivali njemu, da bi nas ispitao hoćemo li biti zahvalni ili nezahvalni na njegovim njemetima, na njegovim blagodatima. Zato, dakle, samo obračun je prijeko potrebna osobina za svakog onoga koji želi da bude istinski Allahov rob, istinski vjernik u njega uzvišenog gospodara Allaha Jalla wa'ala. Duša je sklona zlu. Po svojoj prirodi ona čovjeka postiče na zlo, postiče na loša djela, postiče na opuštenost, postiče na igru, zabavu, tračenje vremena, provođenje vremena u onome u čemu čovjek nema koristi, naročito kasnije. Možda tada, djelomično, ali kasnije ne. Zato dakle ta duša treba da se odgaja mora da se preispituje, preispitava, mora da se obračunava, mora da se zauzda uzdama bogobojaznosti. Zato nam je potreban samo obračun. Kako da se popravimo? Kako da uvidimo svoje grijehe i da ostavimo svoje grijehe? I na drugoj strani, kako da uvidimo da smo manjkavi u svojim dobrim dijelima ako ne budemo se, ako se ne budemo obračunavali? I zasigurno onaj koji se bude obračunavao na takav način, uviđao propuste u svojim dobrim dijelima i uviđao grijehe, uviđao loša dijela, zasigurno će se pokajati Allahu subhanahu wa ta'ala. A onaj koji se pokaje, to je pokazatelj njegove dobrote, da ipak je on, Allahu dželjavala, dobar rob, da želi dobro sebi, da želi Allahu subhanahu wa ta'ala blizinu, da želi nagradu od Allaha dželjavala. Zato, dakle, neophodno je govoriti o samoobračunu. Kako, na koji način se obračunavati, za šta se sve obračunavati, da li nas Allah subhanahu wa ta'ala, ako je ovo prijeko potrebna osobina za sve nas, da li nas Allah i kako nas Allah dželle vala postiče na nju Kur'an i Kerimu, Allahov poslanik, Muhammed sallallahu alayhi ve sellem, govorili o njoj u svom hadisu i kako, na koji način su se naši prethodnici selefu salih, ashabi tabini, tabi tabini obračunavali. Poslušajmo nešto o tome u ovoj našoj emisiji. Što se tiče definicije samoobračuna, značenja samoobračuna muhasebe, jeli, islamski učenjaci su dali brojne definicije. Mnogi su govorili, budući da je ovo posebna osobina za svakog vjernika, mnogi islamski učenjaci su govorili o njoj i davali svoje definicije. Pa tako El Mavardi rahimehullahu Teala, kaže za samo obračun, samo obračun je da se čovjek preispita noću o onome što je radio danju. Večeras kada legnem, prije nego li zaspim, da se preispitam kakva sam to djela radio danas. Dobra djela koja sam trebao uraditi, jesam li uradio, loša dijela kojih sam se trebao oklonuti, ja sam ih uradio zbog čega, zašto, šta me je navelo, kako me je šeitan uspio obraditi, odraditi da radim ta do, loša dijela, zašto nisam uradio to i to dobro dijelo u tim trenucima i slično. Dakle, da se noću preispitavam za ona dijela koja sam uradio danju. Pa ako ta dobra dijela, ako ta dijela koja sam radio tokom dana budu dobra, budu pohvalna, nastavit će čovjek činiti s njima i sa sličnim dijelima, doćim ako budu loša, pokušaće ih zamijeniti boljim i prestati s tim lošim u budućnosti. Ibnul Qayyim rahimehullahu ta'ala kaže Obračun duše je spoznaja i razgraničenje koja prava ima čovjek, ali isto tako koje ima i obaveze. Samo obračun muhaseba jeste obračunavanje duše kako bi čovjek spoznao koja ima prava, koji ima obaveze, pa ispunjavao svoje obaveze, a i potraživao svoja prava, jer se on nalazi na putovanju s kojeg nema povratka. Također kaže Ibn Kajim, rahimehullahu ta'ala, obračunavanje duše jeste da čovjek prvo pogleda u Allahovo pravo kod njega, a zatim da pogleda je li ispunio to Allahovo pravo, je li ispunio svoju obavezu prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, pod obračunom svoje duše misli se da se obračunavamo ona dijela koja nam je Allah dželovala naredio, jesmo li ih danas radili i ona dijela koja nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, za koja traži da se klonimo od tih jeli, loših dijela, tih zlih dijela, tih grijeha, jesmo li se danas klonuli. I Allah Jalla na mnogim mjestima u Kur'an i Kerimu poziva nas na obračun. Poziva nas na obračunavanje naših duša, jer se time čovjek najbolje priprema za drugi svijet, za ahiret, kada će nam nastupiti istinski obračun, kada će nas Allah dželavala obračunavati za naša dobra djela i loša djela. Zato, dakle, Allah dželavala postiče nas na obračun još dok smo na dunjaluku, jer je tada zasigurno lakše popraviti se sutra na ahiretu kada nastupi drugi svijet. Nema više popravka. Nema više popravka, nema više pokajanja. Tada će se mnogi kajati, međutim, kajanje nikome tada na drugome svijetu, ahiretu, neće vrijediti. Allah dželavala kaže u suri Al-Hashr, poznatom ajetu, često ga čujemo. Ja ejuhel ladhina amenu taqullah, wal tanzur nefsum ma qaddemet ligad, wa taqullah, inna Allahe khabirum bima tamelun. O vjernici, bojte se Allaha i neka svaka duša pogleda u ono što je poslala za svoje sutra. Neka svaka duša gleda u ono što priprema za svoje sutra. Neka svaki čovjek gleda u ono što šalje ispred sebe. I bojte se Allaha jer doista je Allah dobro obavješteno onome što radite. U ovom ajetu, dakle, Allah dželle dželavala postiče nas da razmislimo malo o svojim dijelima. Koja to dijela činimo? Koja dijela šaljemo za svoj ahiret? Jer doista ni nijednu riječ ne izustimo, ni jedno dijelo ne uradimo, a da ono nije zapisano i pomno sačuvano za trenutak kada će sve jedan od nas biti izveden i doveden pred Allaha dželle dželavala i razgovarati s njim bez prevodioca, bez tumača, bez pregrade, direktno razgovarat će sa svojim gospodarom, Allahom dželavala i on će ga pitati za te riječi i ta dijela koja je radio na dunjalku. Zato razmislimo. Allah dželavala kaže وَلْتَنْذُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ Neka svaka duša pogleda šta to priprema za svoje sutra. Šta to priprema za svoje sutra? Mnogi od nas Je li tako? Budimo iskreni sa sobom. Kada je u pitanju Dunjaluk, šta trebamo raditi od Dunjalučkih poslova sutra, preko sutra, ovoj sedmici, narodnoj sedmici, ovom mjesecu, ovoj godini, sve stavljamo na papir i o tim dijelima dobro razmišljamo, jer je u pitanju naš Dunjaluk, jer je u pitanju naš opstanak, jer je u pitanju naša obskrba, naša nafaka i slično. Nemojmo zaboraviti da sa našim odlaskom sa Dunjaluka prestaje nam samo Dunjaluk. Međutim, ukoliko odemo bez vjere ili ukoliko ode vjera od nas, prestaje naš i Dunjaluk i naš ahiret. Pa zar nije preče da u svojim ahiretskim dijelima porazmislimo? Zar nije preče da o svome ahiretskom ishodu porazmislimo kakvo će biti naše stanje sutra. Pogledamo u svoja dobra djela. Imali jedno, billahi alaikum, imali jedno dobro djelo koje činimo ovih godina ovoliko koliko smo u islamu, koliko se pridržavamo islama, koliko smo muslimani imali jedno dijelo, da se na njega možemo oslonuti, da ono može biti razlog za dobivanje Allahove milosti, da zbog njega zadobijemo Allahovu milost. Imali jedno dijelo, da u njemu ustrajavamo godinama, svih ovih godina. Klanjamo li dva rekata duha namaza sve jedan dan svake ove godine, svih ovih godina noćni namaz, klanjamo molim, makar dva rekata, da li udijelimo i koliko često udijelimo, pa makar po pola marke, makar marku, koliko ustrajavamo u tim tijelima, koliko govorimo lijepe riječi, da li se makar svakom bratu, muškarci, svakoj sestri, žene, nasmiješe kada se sretnu s njima, nasmiješe u lice jer je to sadaka. Ako nismo u mogućnosti da damo marku ili pola marke siromahu potrebnom, da mu udijelimo, da li makar ga sretnemo nasmijana lica, kao što je rekao Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, o tebesumuke, fi vrhi ehike sadaka, i osmijeh u lice tvome pratu jeste, jeste sadaka. Koliko dijela ima među našim tim dobrim dijelima, da u njima ustrajavamo i da se na njih možemo oslonuti da oni, da ta dijela mogu biti razlog za dobivanje Allahove milosti pogledamo li na drugu stranu, u svoja loša dijela, koliko li su ona mnogobrojna i kako li su ona velika, teška i opasna, ima li spasa od njih? Možemo li se sutra spasiti na drugom svijetu od posljedica tih loših dijela? Zato Allah Đelevala kaže neka svaka duša gleda šta priprema za svoje sutra. Odazovimo se ovim riječima. Allah subhanahu wa ta'ala spominje sutra na sudnjem danu, na ahiretu, kada nevjernicima se otvori knjiga i kada se počne čitati knjiga njihovih dijela, reći će kakva je ovo knjiga, ni malo, ni veliko nije ostavila, nije izostavila, sve je pobilježila u suri Al-Kahf. Kaže Jalla wala wa wudiya al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. I toga dana postavit će se knjiga, pa ćeš vidjeti nevjernike, vidjet ćeš grešnike, razvratnike, prestravljene zbog onoga što su našli u toj knjizi. Reći će je teško li se nama, kakva li ovo knjiga, sve je i malo i veliko pobrojala. Dakle, sva naša dijela, sve naše riječi, makoliko ih mi smatrali bezazlenima, malima, te riječi ili dijela koja činimo, ona se pišu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. I doista on ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije onaj koji bdije i onaj koji bilježi to što je izustio. I sve jedno dijelo, sve jedno dijelo, makar ono bilo koliko je trun dobra, vidjet ćemo ga sutra. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ onaj koji bude radio koliko je trun dobra, vidjet će taj trun dobra sutra na sudnjem danu. Onaj koji bude radio i uradio koliko je trun zla, vidjet će ga sutra na sudnjem danu. Taj trun zla, to loše dijelo, makar bilo toliko malo. Sve Allah dželle pobrojao i daje da se pomno čuva. Pa zar da se ne obračunavamo? Koliko ne trunja loših dijela, već ogromnih, ogromnih poput brda loših dijela ima u našem životu i koliko dobrih dijela ima. Obračunavajmo se, ne bili smo se popravili. Također kaže Allah Jalla wa'ala وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ إِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيْكَ كَانَ أَنْهُ مَسْعُولًا Ne povodi se za onim što ne znaš, ne govori o onome o čemu nemaš znanja doista i sluh i vid i razum, zato će biti pitano. Bićeš pitan i za svoj sluh, za ono što slušaš i za svoj vid, za ono što gledaš, pa čak dakle i za ono što si razmišljao i nakon toga po tome postupao. Obračunavaj svoj sluh. Da li slušaš samo ono s čime Allah zadovoljan što Allah voli. Obračunavaj svoj vid koliko obaraš pogled od onoga što ti Allah dželle vala zabranio, od onoga što srdi Allaha subhanahu wa ta'ala, što Allah dželle vala ne voli da se gleda od razvrata, od nemorala, svega što se pred nama svakodnevno pokazuje koliko i o čemu razmišljamo i po kasnije postupamo svoje ideje, sprovodimo i razmišljanje sprovodimo u dijela. Zato ćemo biti pitani, znajmo dobro. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u zadnjem ajtu sure Nebe. Kaže, inna anzarnakum azaban qariba, jevme janzurul mar'u ma qaddamat jeda, wa jakulu l'kafiru, ya laytani kuntu turaba. Mi vas upozoravamo na bliski dan, samo što nije nastupio. Skoro da nije nastupio. Kada će čovjek sve ono što je radio pred sobom naći. Kada će čovjek sve ono što je vidio pred, sve ono što je radio pred sobom vidjeti, sve ono što je izustio, sve što je poslao ispred sebe na drugi svijet, dočekat će ga na drugom svijetu. Kada nastupi taj očekivani dan, bliski dan, sudnji dan, svaki od nas će naći pred sobom zapisano šta je uradio. Ništa neće biti izostavljeno. A tada će nevjernik, tada će grešnik, tada će razvratnik, tada će oni koji su ogrezli u grijesima i natu, prkosu, Allahu, Allahu i dželavala vjeri reći kamo sreće da sam zemlja bio. Kamo sreće da sam zemlja bio, da sam ostao, da nisam stvoren, da nisam postojao, da nisam činio ova dijela. Ko će sada dževab dati Allahu dželavala za ovo? Ko će dati odgovor i kako se opravdati za sve grije. Zato požurimo Allahu dželavala, obračunavajmo se svaku večer kada hoćemo da legnemo, šta smo činili od dobrih dijela, šta smo činili od loših dijela, koliko smo zahvalni svome gospodaru što nas je ovako lijepo stvorio, što nam je podario sve ove brojne blagodati, što živimo u ovakvom sada stanju kakvom živimo, u rahatluku, dok pogledamo druge, našu braću muslimane, sestre muslimanke, kakve dane proživljavaju. Zašto se ne obračunavamo i zašto čvrsto ne odlučimo da ćemo biti Allahu dželovala pokorni robovi, njegovi zahvalni robovi, ne bi li nam Allah subhanahu wa ta'ala i produžio te blagodati. Kaže Allah dželovala u suri Al-Isra'a, وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا I svakom čovjeku ono što je radio na Dunjalku mi ćemo privezati uz njegov vrat. Dakle, doslovno, mi ćemo privezati uz njegov vrat, to jest neće se odvojiti od njega, bit će uz njega, doći će on na sudnji dan sa tim svojim dijelima. Neće ta dijela biti zaboravljena. Te riječi propuštene, nezapisane, ne, sve će se otvoriti pred njim zapisano. Riječi koje je govorio, dijela koja je radio, šta je sve jeli, činio na Dunjaluku. Maltene, kaže Allah dželle privezat privezaćemo mu za vrat i na sudnjem danu naće dakle otvoreno pred sobom sve jasno. Pa će mu se reći ikra kitabek, čitaj svoju knjigu. Kefa bi nefsi kel jevme alike hasiba. Dana ćeš sam sebi biti sudija. Kada počneš čitati svoja dijela, ti si ih zaboravio. Na te riječi nisi se ni osvrnuo. Dijela smatrao si malim, sitnim, prezrenim. Allah rahim, Allah je milostiv, Allah će oprostiti. Allah jeste milostiv, Allah je sve milostiv. Prema svima, ne samo prema tebi, prema svima, ne samo prema ljudima, prema i drugim stvorenjima. Allah je sve milostiv. Međutim, Allah i žestoko kažnjava. Allah dželle Vala i žestoko kažnjava. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ukazuje svoje blagodati, ukazuje svoje blagodati. Traži od tebe samo jedno, traži od tebe samo jedno, da mu padneš na seždu, da obožavaš svoga gospodara jednog jedinog, da u tvome srcu bude samo Allah dželle Vala, njegova vjera, da živiš za njegovu vjeru, da cijeli svoj život provedeš u njegovoj vjeri, a njegova vjera je lahka, praktikuj njegovu vjeru i Allah dželavala će ti biti zahvalan tome. Allah subhanahu wa ta'ala će ti davati, Allah će te nagrađivati i na dunjalu koji ne zaboravi na vječnom, vječnom ahiretu. Allah subhanahu wa ta'ala će ti ukazati posebne svoje blagodati. Pa blago li se tebi budeš li takav? Teško li se tebi budeš li zapostavljao Allahu dželavala vjeru? Okretao se od nje? Znaj, sutra ćeš sam sebi presuditi. Sutra ćeš sam sebi presuditi kada budeš čitao knjigu svojih dijela. Dobro dijelo, dobro dijelo, nigdje ga nema, nigdje nema dobrih dijela. Međutim, jedno loše, drugo, treće, peto, deseto, stoto, kako da ti odgovora Allahu Đelavala? Zato pripremaj se danas za te odgovore. Danas se pripremaj za te odgovore da uspješno odgovoriš Allahu subhanahu wa ta'ala. Naprotiv, da sutra nemaš potrebe da se pravdaš, jer u svojoj knjizi naći ćeš samo dobra djela. Nećeš naći loših djela, nećeš naći grijeha, jer ih mnogo nisi činio, a ono što si činio malo, Allah ti je oprostio zbog tvojih mnogobrojnih dobrih djela. Obračunavaj se danas. Obračunavaj se danas, tjeraj se, postiči svoju dušu da činiš dobra i samo dobra djela. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem također govorio je o obračunu, posticao nas na njega, govorio nam o obračunu na sudnjem danu, ne bili smo uzeli iz toga pouke, poruke i pripremali se za taj obračun obračunom na Dunjaluku. Pa kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, stopala sve jednog čovjeka, Dakle, nijedan čovjek neće se pomjeriti, stopala nijednog čovjeka neće se pomjeriti sutra na sudnjem danu dok ne da Allahu odgovor na četiri pitanja. Niko od nas sutra neće se pomjeriti sa svoga mjesta sve dok Allahu dželevala ne da odgovor za četiri pitanja. Za prvo pitanje, u čemu si proveo svoj život? u čemu si Allahov robe proveo svoj život, u šta si potrošio svoju mladost, poseban period svoga života, najdragocijeniji period svoga života, i metak kako si ga stekao i u što si ga trošio i četvrto, šta si radio s onim što si znao. Šta si radio s onim što si znao, o čemu si bio upoznat, ono što si vidio svojim očima, od islama, od muslimana, od ljudi koji odlaze, odazivaju se haja ala sala, haja ala fela, odazivaju se na namaz, prolazili su pored tebe, ti prolazio pored njih, nijemo ih gledao, posmatrao, nisi odlazio s njima u džamiju. Da Allahu dželevala padneš na seždu, zahvališ mu se na blagodati života kojeg ti je, kojeg ti je podario. Budimo svjesni, ova četiri pitanja. Sutra nećemo se pomjeriti sa svoga mjesta dok ne damo odgovor, a nećemo moći dati odgovor ukoliko ga ne pripremimo danas na Dunjaluku. Kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam u hadisu Ibn Abbas radijallahu anhuma mi smo zadnji narod na Dunjaluku, a prvi ćemo biti na ahiretu ispitivani mi smo zadnji narod na dunjalku. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je zadnji vjerovjesnik i poslanik. Pečat svih poslanika. Nakon njega više nema poslanika. I njegov narod je zadnji narod na dunjalku. Nad njim će se desiti sudnji dan. I on je prvi narod na ahiretu, prvi će biti pitani i obračunavani. Ebu Bekr radijallahu talan, Ebu Bekr, najbolji čovjek nakon poslanika i vjerovjesnika nije mogao postati tako lahko najbolji čovjek. Dobri ljudi, ljudi koji su u svome životu ostvarili mnogo, postigli mnogo, kako su to postigli? Postigli su obračunom, stalnim preispitivanjem, stalnom kontrolom svoga jezika, svojih dijela, svoga života, svoje duše, svaka trgovina, svaka fabrika, svaka jeli, bilo koja, dakle ustanova koja ima za cilj da profitira iz godine u godinu, ona mora dakle da nadgleda svoje stanje stalno, danonoćno, da prati, jeli, da analizira svoje stanje i zbog toga dakle ide stalno naprijed iz godine u godinu. Zbog toga ljudi, dobri, poslovni ljudi, vrijedni ljudi, ažurni ljudi iz dana u dan napreduju. Zašto ne napreduju oni besposličari, oni zgubidani, oni dakle koji provode svoje dane, provode svoje vrijeme, najveću, najdragocijeniju blagodat, provode u igri i zabavi. Kako će napredovati? Ne mogu napredovati, mogu samo napredovati s jednog kauča na drugi to je sve. Ali da napreduju u drugom smislu nikada, Zašto napreduju dobri ljudi? Zato što se obračunavaju. Ebu Bekr, radijallahu talan, bio je najbolji čovjek, najbolji insan, kod Allaha dželevala nakon vjerovjesnika i poslanika zato što se mnogo, mnogo obračunavao. Znali bi ga vidjeti kako se hvata za jezik Ebu Bekr radijallahu talan i govori ovo je ono što hoće da me uništi. Ovo je ono što hoće da me upropasti. Ebu Bekr radijallahu talan. Omer radijallahu talan. Znali bi ga čuti kako u svojoj bašči iza jeli, vrata. Iza kapije govori Omer, Omer, halifa, predvodnik bogobojaznih, teško li se tebi, Omer, ako se ne budeš bojao Allaha subhanahu wa ta'ala, ništa ti tvoja titula neće koristiti. Ako se istinski ne budeš bojao Allaha jalla wa ništa ti neće koristiti to što si to što si halifa. Jer kako je rekao Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, onaj koga njegova dijela uspore do Allaha dželavala, neće ga ubrzati njegovo potomstvo. Neće ga ubrzati njegovo, njegovo porijeklo. Također, Omer radijallahu talan poručio je svima nama govoreći obračunavajte se na dunjalu ko prije nego li vam bude obračunavano na ahiretu. Vagajte svoja dijela na dunjalu ko prije nego li vam budu vagana sutra na ahiretu jer je danas zaista lakše. Danas je, danas je doista lakše. Hasan al-Basri rahimehullahu ta'ala je rekao neprestano će čovjek biti na dobru ukoliko bude savjetovao svoju dušu. Čovjek će neprestano uživati dobro i nalaziti se u dobru sve dok bude obračunavao svoju dušu, sve dok bude savjetovao svoju dušu jeli, i obračun mu bude glavna, glavna briga. Također, jedan od naših prethodnika, Ibrahime Tejmi, Rahimehullahu Teala, kako je preispitavao svoju dušu, kako se obračunavao sa svojom dušom, kažu da bi znao pričati, pripovijedati od sebi, pa je govorio, zamislio bi se, zamislio bi se kako se nalazim u džehennemu. Zamislio bi sebe kako se vidim u džehennemu. Kako hodam okovan lancima i okovima. Kako pijem gnojnu kapljevinu. Kako se kažnjavam. Kako se pržim u teškoj, nesnosnoj vatri, užarenoj vatri. Pa bi upitao svoju dušu, želiš li ovo sutra? želiš li na ovakav način da se kažnjavaš sutra? Pa bi mi duša govorila, ne tako mi Allaha. Želim da se vratim na dunjaluk, da budem na dunjaluku, da radim dobra dijela pa se spasim ovakve kazne. Zatim bi zamislio sebe, u džennetu, kako uživam, kako hodim džennetskim bašćama, kako se grlim sa džennetskim ženama, hurijama, kako pijem džennetsko piće, jedem džennetsku hranu, pa bih upitao svoju dušu, želiš li da sutra uživaš na ovakav način, pa bi odgovorila ne, već želim da se vratim na dunjaluk, da činim dobra djela, pa da još veće i bolje uživanje postignem sutra na ahiretu, pa bih govorio o svojoj duši, ti jesi upravo u onome u čemu se, u čemu se nalaziš. Ti jesi upravo u onome što priželjkuješ. Dakle, sada se nalaziš na Dunjaluku i priželjkuješ da budeš na Dunjaluku, pa radi. Radi na Dunjaluku kako bi uživala najljepšim uživanjem na ahiretu i kako bi se sačuvala ovakvog džehennema. Također se prenosi da je Amr Ibn Qais rekao, pozabaviš li se svojom dušom, ostavit ćeš ljude. Ukoliko se pozabaviš svojom dušom, ostavit ćeš ljude. Dočim, ukoliko se pozabaviš ljudima, zapostavit ćeš svoju dušu. I danas vidimo ogroman, ogroman broj ljudi da su se pozabavili drugima dočim sebe zaboravljaju. Brinu se o tuđim mahanama, o tuđim manjkavostima, a sebe zaboravljaju. A kamo sreće da su se posvetili sebi ne, mi, ne bi imali vremena za druge. Prelijepe riječi s kojima ću završiti, rekao je imam Malik Rahimehullahu ta'ala, zapamtio sam ljude u Medini koji nisu bili poznati po svojim mahanama, ali su se pozabavili tuđim mahanama pa su bili poznati po svojim. I zapamtio sam ljude koji su bili poznati po svojim mahanama, međutim nisu se zabavili drugima već su se pozabavili sobom pa su prestali biti poznati po svojim mahanama. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini ovakvima koji će se brinuti o sebi, koji će obračunavati svoju dušu, koji će gledati u svoje riječi, u svoja dijela, popravljati se ako Bog da za svoj ahiret slati samo dobra dijela, samo dobro i dobro sutra za svoj ahiret kako bi uživali najljepšim uživanjem kod Allaha subhanahu wa ta'ala.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 Oh.